Psalm 10 In finem Salmus David In Domino confido Quomodo dicitis anime mei Transmigra in montem sicut pasea Coniam ecce peccatores intenderunt arcum Paraverunt sagitas suas in faretra ut sagitant in obscuro rectos corde. Coniam, quae perfecisti, destruxerunt justus autem, quid fecit? Dominus in templo sancto suo, Dominus in celo sedes eos. Oculi eius in paperum respiciunt, palpebre eius interrogant filius hominum. Dominus interrogant justum et impium, qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam. Pluet super peccatores laqueos, ignis et sulfur, et spiritus procelarum, pas calicis eorum. Coniam justus dominus, et et justitias dilexit, equit, equit hartam vidit vultus eus.